29 skirsnis Danglaras neprieštaraudamas nusekė paskui vadovą ir net neatsigręžęs pajuto, kad kiti trys eina paskui jį. Jam pasirodė, kad vyrai vienas po kito atsilieka kaip sargybiniai užimdami savo postus. Maždaug po dešimties minučių, per kurias nei bankininkas, nei jo vadovas nepratarė nei žodžio, Danglaras atsidūrė tarp kalvelės ir aukštų krūmų sienos – Trys vyrai tylėdami sustojo trikampiu, kurio vidury buvo belaisvis. Jis norėjo prašnekti, bet liežuvis neklausė. Pirmin pasigirdo tas pats širkštus ir įsakmus balsas. Šį kartą danglaras suprato daug geriau, nes po žodžių sekė veiksmas. Paskui ėjęs vyras taip smarkiai jis stumtelėjo, kad bankininkas atsitrenkė į vadovą. Vadovas buvo mūsų draugas Pepinas, kuris leidosi per aukštą žolę tokiu vingiuotu takeliu, kad tik keuniais ir driežai būtų galėję laikyti jį pramintų keliu. Pepinas sustojo prieš neaukštą uolą, paugusią tankiais krūmais. Vaikinas prasmego uolaus plyšyje, kaip fantastiškose pjesėse prasmengai žemę velniūkščiai. Paskui danglarą ėję žmogus balsu ir mūstu paragino bankininką daryti tą pat – Neliko jokios abejonys. Subankrutavęs prancūzas pateko į Romos plėšikų rankas. Danglaras pasielgė kaip žmogus, atsidūręs tarp kūjo ir priekalo ir iš baimys pasidarė drasus. Nors jo pilvas buvo nelabai pritaikytas šliaužiuoti po Romos apylinkių uolų plyšius, bet Danglaras smuko paskui pepiną, užsimerkį, nučiožė ant nugarų žemyn ir atsistojo. Pajutęs po kojomis žemę atsimerkį. Dabar eiti buvo erdvu, bet visiškai tamsu. Atsidūręs namie, Pepinas jau nesisaugojo, įskėlė ugnį ir uždegė fakelą. Po danglarų nusileido dar du vyrai ir nuėjo iš paskaus, vis pastumėdami baroną, jeigu šis taptelėdavo. Nuo žulnių taku vyrai jį atvedė į niūrę kryškelę. Baltos sienos su viena virš kitos iškaltomis nišomis karstams, rodės žiūrėjo juodomis įgriovomis panašiomis į kaukuliais akidobės. Čia stovintis sargybinis atstatė juos karabiną. Kas eina, paklausė jis. Savi, atsakė Pepinas, kur vadas? Ten sargybinis per petį parodė lyg kokią didelę salę iškirsta uoloje. Pro aukštas kliautuotas angas iš jos į koridorių sklido šviesa. Puikus grobis vadė, itališkai tarė Pepinas. Nutvėręs danglarą už pakarpaus, Pepinas nuvedė jį prie angaus panašiaus į duris, pro kurią visi eidavo į salę. Ten matyt buvo vado būstinį. Ar čia tas pats žmogus? Paklausė vadas, kuris labai įsigilinę skaitai Plutarcho veikalą Aleksandro gyvenimas. Tas pats vadė. Gerai parodyk jį man. Vykdydamas tą nemandagų įsakymą, Pepinas staigiai prikišo fakelą danglarui prie veido ir šis net atšoko, bijodamas nusvilti antakius. Šlikšti baimį iškreipė mirtinai išbalusių jo veido bruožus. Jis pavargęs, tarė vadas, parodykite jam lovą. Ta lova turbūt koks grabas iškaltas uoloje, sušnipždėjo danglaras, o miegas, kuris manęs laukia, tai mirtis nuo vieno iš durklų blizgančių tamsoje. Iš tikrųjų, didžiuliai salės gale nuo sausų žolių ir vilkenų pakilo draugai žmogaus, kurį Alberas de Morseras rado skaitantį Cezario komentarus, o Danglaras užtiko su Aleksandro gyvenimu rankose. Bankininkas dusliai sudėjavo ir nuėjo paskui vadovą. Jis nemėgino nei reikti, nei maldauti pasigailėjimo, nebeturėjo nei jėgų, nei valius, nei norų, nei jausmų, ėjo todėl, kad jį varė. Jis suklupo ant pakopos, suprato, kad prieš jį laiptai, instinktyviai pasilenkė, bijodamas prasiskelti kaktą ir atsidūrė celėje, kuri buvo iškalta tiesiog uoloje. Celė buvo švari ir sausa ir įrengta giliai po žemėmis. Viename kampe buvo paklotas guolis iš šienų, užtiesto oškų kailiais. Išvydę savo guolį, danglaras palaikė jį šviesių įsigelbėjimo ženklų. Garbė tau viešpatie, sušnipždėjo bankininkas, čia iš tikrųjų lova. Antrą kartą per valandą jis paminėjo dievų vardą, taip jam nebuvo pasitaikę jau dešimt metų. Štai, pasakė vadovas, įstūmi danglarą vidun ir uždarė duris. Sugirgždėjo velkį, danglaras buvo belaisvis. Beje, ir be tų velkių reikėjo būti šventam Petrui, o vadovu turėti dangaus angelą, kad prasmuktum pro įgulą įsikūrusią šventose bastiono katakombose ir įsidėšiusią aplink savo vadą kurį mūsų skaitytojai tikriausiai jau pažino, nes tai buvo garsusis Luidžis Vampa. Danglaras taip pat suprato, kad čia tas pats plėšikas, kurio egzistavimu jis nenorėjo tikėti, kai Alberas mėgino pasakoti apie jį paryžiečiams. Pažino ne tik jį, bet ir celę, į kurią buvo uždarytas morseras ir kuri matyt buvo rezervuojama užsienio svečiams. Tie prisiminimai gražino danglarų ramybę. Jeigu plėšikai nenužudė jo to jau pat, vadinasi, jie apskritai neketina jo žudyti. Jį sučiupo norėdami apiplėšti, o kadangi kišenėje jis turėjo tik kelis luidorus, tai iš jo pareikalaus išpirkos. Jis prisiminė, kad morseras buvo įkainotas bene keturiais tūkstančiais ekių. Jis mane esas nepalyginamai svarbesnis žmogus už morserą, tad įkainojo save aštuoniais tūkstančiais. Pavertus frankais, tai būtų 48 tūkstančiai. Jis turi maždaug 5 milijonus 50 tūkstančių frankų. Su tiek pinigų galima įsinarpliuoti iš bet kokios bėdaus. Būdamas beveik tikras, kad išneš sveiką kailį ir pinigus, nes kur girdėta, kad už belaisvį reikalautų 5 milijonų 50 tūkstančių frankų išpirkos, danglaras išsitėsi guolyje, truputį pasivartė ir užmigo nerūpestingai kaip didviris, kurio gyvenimo istoriją studijavo Loidžės Vampa. 42 skyrius Luidžio Vampus kainoraštis Po kiekvieno miego išskyrus tą, kurio vakar bijojo danglaras, ateina pabudimas. Pabudo ir danglaras. Paryžiečiui pripratusiam prie šilkinių portjerų, prie minkštų audeklo apmuštų sienų, prie židinyje traškančių sakingų malkų kvapo, prie aromatų sklindančių nuo atlasiniais lovos užuolaidos, pabudimas purvinoje oloje turbūt atrodo kaip slogus sapnas. Palietęs savo guolio oškenas, danglaras ko gero pagalvojo, kad per sapną pakliuvo pas nensus arba lapius. Bet tokiomis aplinkybėmis visos abejonės įsisklaido akimirksniu. Taip, taip, prisiminė jis, aš esu plėšikų naguose. Apie juos mums pasakojo Alberas de Morseras. Pirmiausia, jis giliai atsikvėpė, norėdamas įsitikinti, ar nesužeistas. Šitai jis buvo skaitęs Don Kichote vienintelėje knygoje, kurią buvo šiek tiek vartinėjęs ir iš kurios šitą atsiminė. Ne, tari pat savo, jie manęs nenužudė ir net nesužeidė, bet gal apvogė. Jis greitai ėmė tikrinti kišenės. Jose niekas nebuvo paliesta. Kelnių kišenėje rado šimtą luidorų, kuriuos buvo paskyręs kelionė iš Romos į Veneciją, o piniginė su čekiu 5 milijonams 50 tūkstančių frankų tebe buvo sorduto kišenėje. Keisti plėšikai pamanė savo. Paliko man ir piniginę, ir dokumentus. Taip ir yra, kaip vakar vakare galvojau. Reikalaus išpirkos. Žiūrėk ir laikrodį tebe turiu. Kažin, kelinta valanda – Danglaro laikrodis, brege šedevras, kurį prieš išvažiuodamas rūpestingai buvo prisukęs, išmušė pusė šešių ryto. Be jo danglaras visai nebūtų susigaudęs kelintą valandą, nes dienų šviesa į celę neprasiskverbė. Ką daryti? Reikalauti, kad plėšikai pasiaiškintų, ar kantriai laukti, kol patys jį užkalbins? Atsargiau būtų laukti. Danglaras taip ir nusprendė daryti. Jis laukė iki vidurdienio. Prie jų durų visą laiką stovėjo sargybinis. Aštuntą valandą ryto jį pakeitė kitas. Danglarui parūpų žvilgterėti, kas jį saugo. Jis pastebėjo, kad šviesa, teisybė ne dienos, o lempos, skverbėsi pro blogai suleistų durų plyšius. Priejas prie durų žvilgtelėjo pro vieną plyšį kaip tik tuo metu, kai plėšikas vaišinosi degtinę iš odinio maišiuko. Nuo to maišiuko sklidusių kvapų danglaras labai pasibjaurėjo. Pfu, nusispjovė jis ir nuėjo į tolimiausią celės kampą. 12 valandą mėgėja išgerti pakeitė kitas sargybinis, danglaras pasidomėjo ir šituo ir vėl prisislinko prie plyšio. Šį kartą jis pamatė atletiškų sudėjimo vaikiną, tikrą galijotai sprogusiomis akimis, toromis lūpomis priplota nausim. Jo rudė gaurai karojo ant pečių ir buvo susirangę kaip gyvatės. Tas labiau panašus į žmogėdrą negu į žmogišką padarą, pagalvojo danglaras. Šiaip ar taip, aš jau per senas, kietokas, suglebęs ir apskritai neskanus torulis. Kaip matome, danglaras dar nebuvo praradęs norų juokauti. Ta valandėlė, tarsi norėdamas įrodyti, jog jis visai nežmogėdra, jau sargas atsisėdo prieš paduris, įsitraukė iš krepšio žiauberę juodos duonus, keletą svogūnų, sūrio ir ėmė godžiai žiaumoti. Velniai žino, tari savo danglaras, problyšį stebėdamas pietaujantį plėšiką. Tiesiog nesuprantu, kaip galima valgyti tokias šlikštybės. Jis atsisėdo ant savo oškenų, kvepiančių panašiai kaip degtiniais maišiukas, iš kurio vaišinosi sargybinis. Nors danglaras ir labai tvardėsi, bet prigimties paslaptys nesuprantamos. Alkanam skrandžiui paprasčiausiai valgiai kartais atrodo labai viliojantys. Danglaras taiga pajuto, kad jos krandis visai tuščias. Sargas už durų jam pasimatė netoks jau šlykštus, duona netokia juoda, o sūris netoks jau kietas. Pagaliau ir žalis vogūnai bjaurus to laukinio maistas priminė jam Robero padažus ir tam tikrus užpilus, kuriuos tobulai pataisydavo jo vyrėjas, kai danglaras kartais liepdavo jam, Denizo, paruoškite man šiandien ką nors aštraus. Jis atsistojo ir pabeldė į duris. Sargybinis pakėlė galvą. Danglaras dar kartą pabeldė. Kas yra? paklausė plėšikas. Sakyk, bičiuli, kreipėsi į jį danglaras, nesiliaudamas belsti pirštais į duris. Man rodos metas pagalvoti ir apie mano pietus. Bet milžinas ar jo nesuprato, ar nebuvo gavęs jokių nurodymų, nes vėl ramiausiai ėmė kimštis į burną savo skanėstus. Danglaras pasijuto įžeistas ir, nenorėdamas terliautis su tokiu juodnugariu, vėl atsigulė ant oškienų ir daugiau nepratariniai žodžių. Praslinko dar keturius valandos. Milžina pakeitė kitas plėšikas. Danglaras, kuriam jau seniai žarna žarna rijo, tyliai atsistojo, vėl priglaudė akį prie plyšio ir pažino suktą savo palidovo veidą. Tai buvo Pepinas, kuris matyt nusprendė maloniau praleisti budėjimo laiką. Jis tyliai atsisėdo prieš duris ir įsispraudė tarp kojų molinį dubenį karštų, kvepiančių turkiškų žirnelių, šutintų su lašiniais. Šalia jų Pepinas pasistatė dailę pintinėlę, veletrių vynogių ir butelį orvieto vyno. Pepinas aiškiai buvo smaližius. Pamačius tuos gastronominius pasiruošimus, Danglarui kaip mat seilį ištyso. Pažiūrėsim, tarė savo belaisvis, gal šis bus sukalbamesnis? ir jis kukliai pabeldė į duris. Einu, einu, tarė plėšikas prancūziškai, mat landžydamas po pastrinio viešbutį buvo pramokęs taus kalbos. Jis priejo ir atidarė duris. Danglaras pažino, kad jis taip rūščia jam reikia nekaišio galvos. Bet dabar nepriekaištai rūpėjo, jis nutaisė kuo maloniausią miną ir įtaikiai šipsaudamasis paklausė. Atsiprašau, ponė, ar man neduos valgyti? Kaipgi, kaipgi, sušuko Pepinas, nejau jūsų šviesybė alkanas? Tas nejau žavingas, sumurmėjo danglaras, visą parą, kai nieko burnoje neturėjau. O garsiai pridūrė, žinoma, ponė, aš alkanas ir net labai. Ir jūsų šviesybė nori pavalgyti? Tučto jau jai tai galima. Nieko nėra lengvesnio, atsakė Pepinas. Čia galima gauti visko, ko tik nori, žinoma, reikės užmokėti, kaip daro visi geri krikščionys. Suprantama, sušuko danglaras, nors teisybę pasakius, jeigu jūs laikote žmonės uždarę, turėtumėte bent juos maitinti. Ne jūsų šviesybė, atšovė Pepinas, čia nėra tokio papročių. Jūsų argumentas nepagristas, bet nesiginčysime, atsakė danglaras, tikėdamasis meilumu palengti savo sargą. Tai liepkite atnešti man pietus. Tuoj pat jūsų šviesybė, ko pageidausite. Ir Pepinas pastatė savo dubenį ant žemės, o garai iš jo ėmė kilti tiesiai danglarui į nausį. Užsakykite, tarė Pepinas. Tai jūs čia turite virtuvę, paklausė bankininkas. O kaipgi, aišku, turime ir ne bet kokią. Ir virėjus, puikiausius. Na tai viščiuką ar žuvies ar kokios žvėrienos, nesvarbu, tik duokite pavalgyti. Yra visko, ko tik jūsų šviesybei pageidauja. Taigi viščiuką, taip viščiuką. Pepinas įkvėpė oro ir visa gerklė suriko, jo šviesybei viščiuką. Pepino balsas dar tebe gaudė po skliautais, o jau pasirodė gražus lieknas jaunuolis, iki juosmens nuogas, kaip antikiniai žuvų nešiotojai. Ant galvos neprilaikydamas rankomis, jis nešė sidabrinį dubenį su viščiuku. Kaip Paryžiaus kavinėje sumurmėjo danglaras. Prašau jūsų šviesybę, tari Pepinas, imdamas iš jaunojo plėšiko viščiuką ir statydamas ant kirvarpų sugriaušto stalo, kuris draugė su taburete ir oškenų guoliu buvo vieninteliai celės baldai. Danglaras pareikalavo šakutės ir peiliu. Prašau jūsų šviesybę, tari Pepinas duodamas nedidelį peiliuką, buku galu ir buksmedžio šakutę. Danglaras vieną ranką paėmė peilį, kitą šakutę ir jau norėjo pjauti kepsnį. Atsiprašau jūsų šviesybę, sulaikė jį Pepinas, dėdamas jam ant peties ranką. Čia įprasta mokėti iš ankstų, kad nebūtų nesusipratimų. Dabar jau visai ne kaip Paryžiaus kavinėje, pagalvojo Danglaras, nekalbant jau apie tai, kad jie tikriausiai apiplėš mane. Bet nesvarbu, nereikia šykštauti. Visuomet girdėdavo, kad Italijoje pragyvenimas pigus. Romoje viščiukas kainuoja nedaugiau kaip 12 sų. Imkite, numetė jis Pepinui Luidorą. Pepinas pakėlė monetą, danglaras vėl buvo benorys pjauti mėsą. Luktelėkit jūsų šviesybę, tarė Pepinas atsitiesdamas, jūsų šviesybė dar ne viską man sumokėjote. Taip ir maniau, jie mane apiplėš, sumurmėjo danglaras, bet jis ryžosi nesipriešinti tam lupikautojui. Kiek aš jums dar skolingas už tą liesą gaidžioką, paklausė jis. Už jį jūsų šviesybei davėte man Luidorą. Luidorą už viščiuką. Taip už viščiuką. Gerai, na, o toliau. Jūsų šviesybė dabar man skolingas tik 4999 luidorus. Danglaras įsprogino akis, išgirdęs tą pasibaisėtiną paukštą. Labai įdomu, sumurmėjo jis, labai. Jis vėl buvo besmeigęs viščiuką, bet Pepinas kairė ranka nutvėrė jo dešinę ir ištiesė delną. Mokėkite, paragino jis. Kaip tai suprasti, jūs nejuokaujate, paklausė Danglaras. Mes niekomet nejuokaujame jūsų šviesybę. Rimtai, lik kvakeris, atryžė Pepinas. Šimtas tūkstančių frankų už tą viščiuką? Jūsų šviesybė. Neįmanoma patikėti, kaip sunku auginti paukščius šiuose prakeiktose olose. Visą tai be galo juokinga, tarė danglaras. Be galo linksma sutinku, bet aš šalkanas leiskite man valgyti. Štai jums dar luidoras, bičiuli. Dabar iš jūsų priklauso tik 4998 luidorai. Vis taip pat šaltakraujiškai pareiškė Pepinas, truputis kantrybės ir atsiskaitysime. Niekuomet sušuko danglaras pasipiktinės tokiu įžulumo, neždinkiteis po velnių, jūs nežinote, kas aš toks. Pepinas mostelėjo ir jaunuolis vikriai paėmė viščiuką. Danglaras krito ant oškenų, o Pepinas uždarė duris ir vėl ėmė kramsnuoti žirnelius su lašiniais. Danglaras nematė, ką daro Pepinas, bet plėšikas taip garsiai čiepsėjo, kad kaliniui neliko jokios abejonės, ką jis veikia. Buvo aišku, jis valgė ir valgė garsiai čiaumodamas kaip neišauklėtas žmogus. Galvijas nusikeikė danglaras. Pepinas dėjusi neišgirdęs, net galvos nepasukdamas, kruopšiai ir neskubėdamas valgė toliau. Danglarui rodėsi, kad jos krandis keuras kaip danaidžių statinė, kad jis niekada neįstengs jo pripildyti. Vis dėlto jis kenti dar pusvalandį, bet reikia pripažinti, jog tas pusvalandis jam prailgo kaip šimtmetis. Pagaliau jis atsikėlė ir vėl priejo prie durų. Klausykite, ponė, tar jis, nekamokite manęs ilgiau ir pasakykite iš karto, ko iš manęs norite. Jūsų šviesybė, verčiau jūs pasakykite, ko iš mūsų norite, įsakykite ir mes išpildysime. Pirmučiausiai atidarykite man duris. Pepinas atidarė. Aš alkanas kaip vilkas, tarė Danglaras. Jūs alkanas? Jūs puikiausiai tai žinote. Ko jūsų šviesybei pageidautumėte? Gabalas sausos duonos, jei viščiukai tokie nežmoniškai brangų šiame prakeiktame rūsyje. Duonos? Prašau, tarė Pepinas. Ei, duonos, sušuko jis. Jaunuolis atnešė mažą bandelę. Malonėkite, tarė Pepinas. Kiek, paklausė Danglaras. 4998 luidorai du jau sumokėti iš anksto. Už bandelę šimtas tūkstančių frankų? Šimtas tūkstančių frankų, patvirtino Pepinas. Bet juk už viščiuką jūs prašyte šimto tūkstančių. Mes neturime kainoraščio, pas mus viskas viena kaina. Ar mažai suvalgysite, ar daug, užsisakysite dešimt patiekalų, ar vieną, kaina ta pati. Jūs vėl jokaujate. Tai absurdiška, tai kvaila. Geriau pasakykite iš karto, kad norite numarinti mane badu ir viskas bus aišku. Visai ne jūsų šviesybė. Jūs pats norite nusimarinti badu, mokėkite pinigus ir valgykite. Galvėjau, iš kur aš jų gausiu, netekęs kantrybei suriko danglaras. Gal manai, kad aš taip ir trinu kišenėje šimtą tūkstančių frankų. Jūsų šviesybė turite kišenėje 5 milijonus 50 tūkstančių frankų, tarė Pepinas. Už juos išeina 50 viščiukų po 100 tūkstančių frankų ir pusė viščiukų už 50 tūkstančių. Danglaras sudrebėjo, jam tarsi raištis nuo akių nukrito. Žinoma, tai buvo juokai, bet dabar kalinys juos suprato. Dėl teisybės reikia pasakyti, kad tie juokai dabar jam nebeatrodė tokie lėkšti kaip anksčiau – Klausykite, tarė jis, jeigu aš jums duosiu šimtą tūkstančių, ar mes su jumis būsime atsiskaitę, ar galėsiu ramiai pavalgyti? Žinoma, pareiškė Pepinas. Bet kaip aš juos duosiu, paklausė Danglaras lengviau atsikveipdamas. Labai paprastai. Jūs turite einamąją sąskaitą Thompsonų ir Frenčio banke Romoje. Duokite man čekį 4998 luidorams. Mūsų bankininkas jį priims. Danglaras norėjo bent parodyti, kad duoda čekį gerą valią. Jis paėmė iš pepino plunksną ir popierių, parašė raštelį ir pasirašė. Štai jums čekis, tarė jis, o štai jums viščiukas. Danglaras dūsaudamas supjausti viščiuką. Už tokią sumą jis jam pasirodė labai liesas. Pepinas atidžiai perskaitė raštelį, įsikišo į kišenę ir vėl ėmė žiaumuoti turkiškus žirnelius. 43 skyrius. Atleidimas. Kitą dieną danglaras vėl užsinorėjo valgyti. Olos oras žadino baisiausią apetitą. Belaisvis maniai, kad tą dieną įsivers be išlaidų. Būdamas taupus, savo celiais kamputyje buvo paslėpęs pusę vakarykščio viščiuko ir gabalą duonos. Bet vos spėjęs pavalgyti, užsinorėjo gerti, šito jis nebuvo numatęs. Danglaras kovojo su savimi, kol pajuto, kad išdžiūvęs liežuvis limpa prie gomurio. Tuomet nebepajėgdamas atsispirti deginančiam troškuliui, jis vėl pabeldė. Duris atidarė jam dar nematytas sargybinis. Bankininkas pamanė, kad geriau bus daryti su senu pažįstamu, todėl ėmė šaukti pepiną. Aš čia jūsų šviesybę, tarė plėšikas, skubėdamas prie durų. Danglaras tai palaikė gerų ženglų. Ko norite? Gerti, atsakė kalinys. Jūsų šviesybė tikriausiai žinote, pareiškė Pepinas, kad vynas Romos apylinkėse nepaprastai brangus. Tai duokite vandens, atsakė Danglaras, mėgindamas atremti smūgį. Ak, jūsų šviesybė, vandens tinga labiau negu vyno, dabar tokia baisi sausra. Matau, viskas prasideda iš pradžių, tarė Danglaras. Jis šipsojosi, dėdamasis, kad juokauja, nors milkinius jam išpylė prakaitas. Klausykite, drauguži, tari bankininkas, matydamas, kad Pepinas vis toks pat nepalenkiamas. Aš jūsų prašau stikliniais vyno, ne jau neduosite. Aš jau sakiau jūsų šviesybę, rimtai paaiškino Pepinas, kad mes neparduodame dalimis. Tai duokite visą butelį. Kokio? Pigesnio. Visų vynų kaina vienoda. Kokia? 25 tūkstančių frankų už butelį. Verčiau sakykite, kad norite mane apiplėšti, sušuko danglaras su tokiu kartėliu, kokį tik harpagonas būtų pajėgęs teisingai suprasti žmogaus balse. Taip paprasčiau, negu lupti nuo manęs kailį diržais. Gal vadas ir turi kokį ketinimą, tarė Pepinas. Vadas, o kas jis? Jūs buvo nuvedę pas jį už vakar. Kur jis yra? Čia. Ar galiu jį pamatyti? Tai visai nesunku. Po valandėlis prieš danglarą stovėjo Luidži svampa. Jūs mane šaukite, paklausė jis belaisvį. Tai jūs, ponė, vadovaujate tiems, kurie mane čia atgabeno. Taip jūsų šviesybė. Kokios išpirkos iš manęs reikalaujate? Penkių milijonų, kuriuos turite kišenėje. Danglaras pajuto, kaip ledinį ranką sugniaužė jam širdį. Tai viskas, ką aš turiu, ponė. Tai didžiulio turto likučiai. Jeigu juos atimsite, atimkite ir gyvybę. Mums uždrausta pralieti jūsų kraują. Kas jums uždraudė, tas, kurio mes klausome. Vadinasi, jūs ko nors klausote? Taip, vado. Aš maniau, kad jūs ir esate vadas. Aš šitų vyrų vadas, bet yra ir mano vadas. O tas vadas irgi ko nors klauso? Taip, ko? Dievo. Danglaras susimastė. Aš jūsų nesuprantu, tarė jis. Gali būti. Tai jūsų vadas įsakė taip elgti su manimi? Taip. Kodėl? Nežinau. Bet juk ateis laikas ir mano piniginė bus tuščia – Galimas daiktas. Klausykite, tarė bankininkas, norite milijonų? Ne. Dviejų? Ne. Trijų, keturių? Na, ar norite keturių? Duosiu jums keturis milijonus, jeigu mane išleisite. Kodėl jūs siūlote mums keturis milijonus už tai, kas kainuoja penkis, paklausė Vampa. Man rodos, tai lupikavimas, ponas bankininkė. Imkite viską, girdite viską, suriko danglaras, ir nužudykite mane. Nusiraminkite jūsų šviesybę, nereikia karščiuotis. Nuo to atsiras toks apetitas, kad per dieną pravalgysite po milijoną, po šimts velnių būkite taupus. O kai neturėsiu pinigų jums užmokėti, netekęs vilties sušuko danglaras, tada badausite. Badausiu, blikždamas pakartojo danglaras. Taip, ramiai atsakė vampa. Bet jūs sakote, kad nenorite manęs žudyti. Nenorime. Norite numarinti badu? Tai kas kita? Gerai, niekšė, sušuko danglaras, neišdegs jūsų bjaurūs apskaičiavimai. Jeigu jau man lemta mirti, tai juo greičiau, juo geriau. Kankinkite mane, draskykite, žudykite, bet mano parašų daugiau negausite. Jūsų valia, tarė vampa ir išėjo iš celiais. Staugdamas iš pasiutimo, danglaras krito ant oškenų. Kas tie žmonės? Kas tas jų nematomas vadas? Ko jie iš jo nori? Jeigu visi gali išsipirkti, tai kodėl jis vienas negali? Taip, žinoma, mirtis greita, nesavaiminė mirtis yra geriausias būdas paversti niekais keislus, dėl kurių trina rankas jo nuožmus priešai. Turbūt numatė jam už kažką atkeršyti. Bet mirti? Galbūt pirmą kartą per savo ilgą gyvenimą Danglaras galvojo apie mirtį ir traukždamas jos ir bijaudamas, išmušė valanda, kai reikia pažvelgti tiesiai į akis nepermaldaujamai šmėklai, kuri tūno kiekvienoje būtybėje ir su kiekvienu širdies tvinksniu kartoja tu mirsi. Danglaras buvo panašus į laukinį žvėrį, kuris persekiojamas į nirštą, paskui puolai neviltį, o nustojęs vilties kartais ištrūksta. Danglaras ėmė galvoti, kaip pabėgti. Bet aplink buvo uola, vienintelis išėjimas iš celiais pro salę, kurioje sėdėjo žmogus ir skaitė, o už jos lankėjo šautuvais ginkluoti šešėlį. Jis tvirtai laikėsi dvi dienas, paskui paprašė maisto ir pasiūlė už jį milijoną. Iš jo paėmė milijoną ir davė puikią vakarienę. Nuo tos dienos nelaimingojo kalinio gyvenimas virto nuolatiniu traukimusi. Jis tiek prisikentėjo, kad daugiau nebenorėjo kentėti ir darė viską, ko iš jo buvo reikalaujama. Praėjo 12 dienų ir štai papietavęs neblogiau kaip kadaise savo klėstėjimo laikais, jis suskaičiavo, kiek išdavė raštelių. Pasirodė, kad jam belikė vos 50 tūkstančių. Tada įvyko keista permaina – Atidavęs 5 milijonus, jis nusprendė išgelbėti paskutinius 50 tūkstančių nusprendė vėl alkti, kentėti, kad nereikėtų atiduoti tų pinigų. Jau galvoje šmėščiojo vilties prošvaistais panašius į beprotybę. Jau kada užmiršęs dievą, jis ėmė galvoti apie jį. Danglaras tikino save, kad dievas kartais padaro stebuklų. Urvas gali sugriūti, popiežiaus karabinieriai gali aptikti tą prakeiktą slėptuvę ir jį išgelbėti. Tada jam liks 50 tūkstančių frankų, o tokios sumos pakanka, kad žmogus nemirtų badu. Užtat su ašaromis akise bankininkas meldi Dievą palikti jam tuos pinigus. Taip praslinko trys dienos, per kurias Dievo vardas visą laiką buvo, jei nedanglaro širdyje, tai bent lūpose. Kartais jis imdavo klėdėti, jam rodydavosi, tartum pro kažkokį langą skurdžiame kambarėlyje mato ant menko guolių merdintį senį. Ta senis taip pat miršta badu – Ketvirtą dieną baronas buvo jau ne žmogus, o gyvas lavonas. Jis surinko nuo žemės paskutinius savo ankstesnių pietų trupinius ir ėmė graužti demblį, kuriuo buvo išklota jo celį. Tada jis ėmė maldauti pepiną, kai maldaujama angelą sargą, kad duotų jam pavalgyti. Pasiūlė tūkstantį frankų už kasnį duonos. Pepinas nieko neatsakė. Penktą dieną baronas prišliaužė prie celės durų. Argi jūs krikščionys, tarė jis atsiklaupęs, jūs norite numarinti žmogų savo brolį dievo akyse. Kur mano senieji draugai, sumurmėjo jis ir griuvo kniūpšęs ant žemės. Paskui atsistojo ir beviltiškai suriko, vada, vada, aš čia, tarė staiga atsiradęs vampa, ko jums reikia? Imkite mano paskutinį auksą, sumurmėjo danglaras, tiesdamas jam piniginę. Bet palikite mane gyvą nors ir šioje oloje. Aš nebeprašau laisvės, aš prašau tik gyvybės. Jūs labai kenčiate, paklausi vampa. Taip žiauriai kenčiu. Bet yra žmonių, kurie kentėjo dar labiau negu jūs. Netikiu. Tikrai yra tokių, kurie mirė iš bado. Danglaras prisiminė senį, kurį klėdėsiu valandomis regėjau pro skurdaus kambarėlio langą, vaitojant į savo varganame guolyje. Aimanuodamas jis prispaudė kaktą prie akmeniniais aslus. Teisybė buvo tokių, kurie kentėjo labiau už mane, tačiau jie buvo kankiniai? Ar jūs gailiteis? Pasigirdo kažkino niūrus ir iškilmingas balsas, nuo kurio danglarui plaukai ant galvos pasišiaušė. Nusilpusiomis akimis jis apsidairė aplinkui ir už Luidžio nugarus pamatė žmogų su apsiaustu. Nepažįstamas stovėjo akmeniniais kolono šešėlyje – Už ką aš turiu gailėtis? Vos girdimai sušnipždėjo danglaras. Už savo piktą darybęs, atsakė tas pats žmogus. Taip, aš gailiuosi, gailiuosi, sušuko baronas. Ir nugeibusi ranka ėmė muštis į krūtinę. Tuomet aš jums atleidžiu, tarė nepažįstamasis, nusimesdamas apsiaustą ir žengdamas į šviesą. Grafas Montekristas siaubo apimtas suriko danglaras ir jo veidas perbalės nuo bado ir kančių išbliško dar labiau. Klystate, aš ne grafas Montekristas. Tai kas jūs? Aš tas, kurį jūs pardavėte, išdavėte, kuriam nuplėšėte garbę. Aš tas, iš kurio atimėte sužadėtinę, kurį sutripėte norėdamas pralopti. Aš tas, kurio tėvas dėl jūsų kaltės miri badu. Aš pasmerkiau jūs mirti iš bado ir vis dėlto atleidžiu jums, nes man pačiam reikia atleidimo. Aš Edmonas Dantesas. Danglaras suriko ir puolė jam po kojų. Stokite, stari grafas, aš dovanoju jums gyvybę. Abu jūsų seibrai netokie laimingi. Vienas išėjo iš proto, kitas mirė. Pasilaikykite savo likusius 50 tūkstančių frankų, tebūnė tai mano dovana. O iš prieglaudų jūsų pavoktus 5 milijonus nežinoma ranka, joms jau sugražino. Dabar valgykite ir gerkite, šiandien jūs mano svečias. Vampa, kai tas žmogus bus sotus, paleisk jį. Kol grafas nuėjo, danglaras gulėjo kniūpšęs. Pakėlęs galvą jis pamatė koridoriuje nykstantį neaiškų šešėlį, prieš kurį lenkėsi plėšikai. Vampa įvykdė grafų įsakymą ir danglarui buvo patiekti geriausi vaisiai, geriausias Italijos vynas. Paskui jį įsodino į pašto karietą, nuvežė į kelią ir išlaipino prie kažkokio medžio. Atsišlėjęs į medį, jis įstovėjo iki ryto, nežinodamas, kur atsidūrė. Išaušus netoliese pastebėjo upelį – Pajutęs trauškulį nušliaužė prie vandens. Pasilenkęs gerti, danglaras pamatė, kad jų plaukai visiškai balti.